就一笑 Iso eman kizunaren seigaren alea entzuten alizarete eta pertsonalki eskertzen zituzte Eta gaur tale gazte bat, tale gazteekin, eta lehen aldea da geharan hain zahar senditzen naizela iso emankizunean. Etxe pare lizotik ateratzen da bosko teori eta jadanik ahakasta hasten zaie. Gurekin ditugu inaki elgart, areitz aseritegi bakatu, eta Joni Porsuri egunan. Egunan, egunan. Entzaziste. Ba, bai. bai. bai, bai. Eh, lehen galdera, zuen lehen kritiketa da? Ez, ez lehen ez. Noiz zuen lehen, norbein dira nire entzintzen pasa da, dienik. Bai, guri ratian ere. Guri ratian ere. Ja, traidoreak. Noiz patsatzen duzue, aspertuak zango zeretela beti gazteak deitzea. Do dianik ina da, dianik aspertuak zerete. Aztem da, piskat bai, ah, aspertuak <laughs> gire bilakatzen. Bo, obekio da, obekio da, xarrak deitzea baino. Hori da. Gazkak hartuko bute hori batzuek. <laughs> Uh, asko gira ordoan zuen ezagutza egiten, ze momentuko be, eh, berri berriak ziste, musika munduan, Euskal Herriko musika munduan, ordoan eh, asko gira zurekin, Iñaki Elgart, gitarra egiten duzu, zerretik gitarra, nondik hasi zira, nondik heldu eta bar, eta bar. Ados, ah, ordoan, be, ba, gitarra hasi dut personalki duela aspaldi, eta beti danik maitatu izan dut gitarra, eta ondotik, be, <laughs> talde bat sortu dugu lagun artean, ba, osagarriak ziren instrumentuak baginituelako, eta Hala, musikaren pasioa aparte gatzen dugu denek, eta bikaina da. Horri bakit, eh, horri gaitik bakit, sortu zetaldea, bakit zon artean, uh, eh, musikatrezna honenak baitziren. Be, egeran, eh, ezagutzen gara tipidanik, eta bako txak hasi dugu instrumentu bat uh, tipidanik, eta mm -hmm. uh, momentu bat buruan pentsatu dugu, be, zeratik ez dugu talde bat egiten, uh, osokarriak dira musikatreznak, eta orduan hasi uh, da taldea. Adas, ba, epatuko dugu hori, piskat geroago. Aritz, zu, bai, baterian? Ni bai, eh, bai eh, eh, berdin, meni ere, uh, nik hasi dut bateria dola, zakit bost, bost urte horak zait, eta e, berdin ikusiz, uh, osagarriak musika tresnak eta, be, bukaren bakrik ginda, egumatez elkartu gila, eta... Mhm. Bai, bai. bai. <laughs> Aski, bilbeda laburrak, <laughs> tuko, gerran, hori, iso mankizuan, amak minutaz mintzo dira, bla, bla, bla, nikori, indu, nikori. Baina gazta gira, beraz. Ah, be, truko da, egumatza eta xai. Juni, porxelu, zu... Bai, be... Zizela gitarran ere. Hori da. Ez, bai. du, ez dugu erran bakatu, justu, inaki, uh, eh, kantua nahi zaela, ere talan. Bai, hori da. Berriza, ipatuko hori dugu hori ere geroago. Uh, eh, Juni, zure letzi gitarra zaitik? Ebe, berritzele, berripuina, asinez uh, eh, gitarran dola espaldi, eta gitarraren pasioa aski fitea etorri da eta huartu gira beraz behar be, oza osagarria ginela eta um, ondorioz musikan aritzearen musikan aritzearen uh, pasioa be, berala etorri da ere eta eta iran nendu nire ustez Zaitzik uh, zuzira kantuan uh, ainaki? Be... <laughs> Berzen bat. <laughs> Bai hori da. Kantari hona baitzira edo justu taldean izetan bezala? Bo, denak, uh, taldean denak aski kantari hona gira, pentsatzen dut. Justu kantatzen dugu denak, beba, gero... Uh, gena iz bakarra, ena izkantari bakarra, denek, fen, euh, eiten dute euh, bigarren botza edo hola, baina, bon, nik dut euh, jain dugu parte handiena uh, lukanekin, beraz. Baina izan dituzu iritzi honak, eta beraz. Eh, bai hori da. <laughs> Eta arduan, aipatu zenduten uh, ostion, bakrik zuen arteko lagunak zinestela, de, tipidenek zagutzen ziste bostak? Um, hori da. Nungok zarete? Be, gira, azparne ingurukoak, Zalbu, bo, ni esparneko, dio nire, uh, aritzmakeakoa, mhm. eneko basusarikoa, bo, inguru hortakoak. Eta mm, gu pertsonalki, e, ezagutzen gira tipidanik, eneko azkenik etorri da, me bo, lere kolegiotik garen e, dugu e, denak uh, zinez lagunak ginen. Eta zaila izan da, hola, zekit, talde bat, pentsatuz, berdin zinztela inoiz talde batean arituz, lehen taldea da, ginen zat, pentsatzen dut? Bai, bai, bai. Elgarrekin deskubritu dugu esperientzia hori. Hori da, bai. Elgarrekin hain gira, ekin dugu elgarrekin gure lehen esperientzia horiek, eta beraz, dena asiratik hasi dugu, denk elgarrekin beraz. Zaten dut, erste egiazki, alaire zaila dela, ez da bakarrik aritza musikan eta taldean aritzea zinez, egiten dugu silo bat alaire. Zerzen zailena bestekin dutzean. Entzutea bera, besteak. Bai, hori da. Elgarren entzutea eta horren arabera ditzea. Bai, da... Zubaterian berintzaizu, dutzen duzu, eta bai. <laughs> zinez kalatua izaita eh, dena, pff, hmm. ta, eh, elgarrekin aritzea hori da, eh, initz lan du hastapenean, eta ez da, segidan, zinez ez da galdua ginen, bizki. Bai, <laughs> bizki ere. Noiz hasi zizte? Dola bi urte. Hasi bi ez bat zuena Be, nik urte, eta bo, emezortzi amazazpi urte lehen guruan. Bai, hori Batzuk eginen emezortzi, batzuk amazazpi, ino... Jendea hor dezan, ba, ni zahar nahi zela beti pratuz. Ejan ere, lehen da. nola definitzen duzue aldiz taldearen musika? Ze hor du kantu bat gero, eta dira, hainitz kantu hortan. Euh, baina, berba aski berezia dela kantu hori, kanturi aparte, nola definituko zenukete, simpliki? Euh, oroko gean, egin zegu dela jok euh, estiloa, baina euh, entzatzen gira albezen bat, zinez jokaren inguruan den guzia aztertzen eta hortako badira kantuan ageri dira pasarte ezberdin batzuk uh, estilo ezberdinetakoak eta neginuke uh, zinez musika estilo batzuk behiz uh, agerrarazi. Mhm. simpiki. Eta euh, taldean, euh, denek badugu dugu egeran, nola gustu ezberdinak. Eta horrek abera ikartzen du, eta horren arabera ere, denen hartan beraz, eh, beste ziru batzuk ere eh, ikusteko parada maiten du. Zuar hartan, biziki musika ezberdina, antzuten duzu, eh? Aski bai. Ba, eta horrek duan bai. belioztatzen, ba, bai. aske bai. berezi bat. Zuen ez dira, zuen influenzi handienak, bakutsak, Hasten gira hori ostel mezara, zurekin jaki? Bai, nik euskal musika entzuten dut, alere. Bote, zu izenak, nire zuhe, eman izenak, eh? Ba, ito itzen zuten beti danik, gero mm -hmm. handi dual dire kurasoak entzuten zuten. Mm -hmm. Gero uh, ezagutu dut, uh, taldekoekin uh, zinez metala ezagutu dut, eta horrei hasten lotzen. Eta gero aldetik entzuten ere uh, varrite delako kantua maite Niri, niri ah, lehenik, hasi da oskorrilekin. Kipian izelek, gero Peter Gabriel ere biziki maiten nuen. -hmm. Ondotik sutagar, momentu bat sutagar eta orain gozira. eta, eta ere, jazz, jazz giroan ere Brian Blade uh, bateriari bat. Bo, orokorki bai, denetarik entzatzen nahi zentzuten. Ni yes, naiz, uh, toto taldearekin, uh, taldean zuten, eta uh, maitatu dut, haien, uh, haien euh, influenzien dibertsitatea, eta haien eh, jazz eh, batekin jazz fusiokoa, be jazza hasi maitatzen ere, beraz, narkipepi bezalako taleak, eta notik eh, metala ere, roka, eta metala be sutagar ere, eta mail, ere metalika eta olako taleak, ba, aski zabala, ere. Bai. da, ere, uh, musikatik uh, gozirara. metalikara. Bai. <laughs> Uh, eh, Arno Balki, momentu hortan beste talekin uh, eh, entzuten intugu dola marrurte genituzten kantuak, detzen intugunak hemen, baina zuekin ez da posible? Eh? Dola marrurte, uh, eh, Zupazin äh, äh, ez da ez ähm, <laughs> da zuen uh, baina berdin hori izango da zuen kaskoloa mendik amagurtera. Eksiko dugu, hartuko dugu... Uh, Mendik, mendik amagurtera Patrik Gorelak erraten duen bezala, eksiko dugu uh, äh, Elgar, eta eksiko aldiz lehen kantu hori uh, kaskoral baden, entzuten dugu orduan Sagarrak kantua, grabatu duzuen lehen kantua da hori. Uh, Ipatzen dugu gero? bai. Shagata ka ma Aldiz taldearen sagarrak zuen lehen kantua zen hori, nahiz aipatzen dugu, uh, eh, zaitzik sortu zen duten hori? Ah, justu, parentesi bat hori bai. entzin, uh, eh, esen lehen kantua zen bigarrena. Bigarrena? Baina lehena uh, biziki guria zen, garen dugu, eta utzi ginoen zen, eta <laughs> bo, esen bigarrena. Ah, grabatu zen duten ere? Ez ginoen grabatu, baina ah. sortu ginoen bat lehen dugu. Bai. Ba, Grabatuteko lehena da hori? Hori da, bai. Ba. Eta uh, bai, zerbait berezirako uh, grabatu zenten, hori, bai. sortu lehenik, ere? Ebe, geran, uh, etxepari izoak proposatu zigun uh, bere, be haien kampaina, fe, gure kampaina sustengatzeko egitea zati bat, eta beraz, bere ala onartu dugu, eta um, onoretzat hartu dugu, nubait, uh, parte hartzea kampaina hartan manera, honetan, eta beraz, sigira komposatzen, el, zen... Ebe eh segarrak kampaina ipatzea hor, tako daitzen eta segarrak ipatzen ditu. Eta beraz elkartu ginen, eta bakotsak, uh, usia dugun bezala, bakotsak bere, bere azterna utziz, uh, bere um, gustu musikaren midez, ebe sortu dugu uh, alako zatia. Bazen, uh, bat, olako musika ainitz, ainizta emaitea uh, zerbait egan nahi du? Du justu zuen gustuak zirean, eta dena manduzu behar dena pixkat biak, egin jenen duke. Uh, eh, Baina ginoen bakotxak plazera hartu, uh, eh, kantu hori ginez. Mm -hmm. Eta beraz, hortako bakotxaren uh, pixka bat uh, estiloak zerriz. Eta aldi bilan, uh, nahi ginoen egin zerbait aski eroa, eroa edo aski ringerria, beraz, ez dugu beraz aski hartu eta mhm. hori -hmm. ginez dugu. Nun grabatu zua hori? Uh, um, Bastiako uh, estudioan uh, Patrick Fischer uh, Uh, Shonitzetzaila ekin. Berak du ere uh, gina asketa? Bai, hori da. Eta ba, klip eh, edar bat, zinu zuere, <laughs> hori haipetzen joanen joan aldian eh, bai. kresketan. Bai, bai. Hore lankidelekin bat ikruzpeir. Eh, klipa bat zenuten hori egin momentu hortan, enagira da. Bai, hori da, ba, eman dugu demora iteko, erroa izan inspirazioa, berzilen, nola ekan berzen, berzilen, pasarte honak autatu eta mhm. gero bukaren reusitu dugu, <laughs> bat pixkat, bat dira, Eta Ginez Berdinak badira... Kantu horren hiru dira. Kantu hori bezala azkenean eh, pixkat... Randugu eh, da pixkat denetarik <laughs> bai. liportan. Baiziko... Zuek duzue filmatu edo bestego zetatik eh, hartu zuen Denetarik. Bai, biak. Bai. Um, bukaera hori, kantuaren bukaera, bo, zupegizaren, baina bukatzen da biziki, uh, eh, beha, epatzen zen snarki, pepi, snarki, bai, snarki, eh, jazz munduko oza hori, uh, zaila da zerbait Ez? Ez da bat, ez da la, da horako zerbait sortzeko? Horre geran, <laughs> hola egin dugu, hor, ez gu, jubile pentsatu, errandugu, hori ah, ongi da, eta hola egin dugu, baina, Iran ez da suara izan, ez dugu entzinetik mm -hmm. beraz ez dugu mm, zaila da, mena ez dugu egin zaila bali mazen bezala, egin dugu hola egiten zen bezala, beraz bukera nesan egin zaila. bat bi, bat bat bi, bat bi, bat bat bat Eta un lako zerbait, eh, eh, nola pasten da? Eh, <laughs> plazera. Plazera eta un baina... <laughs> <laughs> Egeran, iten dugun beste zatiari eman dugu, eman dugu zinez mhm. egiteko biziki-biziki simplea, megero, guretzat hori, bat simplea izan da, me... Erratzen zira, zuen kantu berena dela? Bakarra, ba dira. <laughs> Bai, hora ingoz badugu beste bat. Eh, bai. Bistuki egi urratzen ere aurkestuko duguna, baina... Mm -hmm. Hora eh, astengira komposatzen, eta beraz, uh, kantu guti baitugu bai hora bai... Uh, justu, zuen ezagutza egiteko, uh, baut galdera zozo bat, baina biti martxan da. Kantu bat, bakri kantutan albazen dute, zuen bizi osoan, zoin litzateke. Artentugu ah, mm. bizpa bai iru segunda pentsatzeko. Uh, Kit, nor, kantu bat, kantu bat, akit maite duzuen gehiena. Nik errangonuke um, Telegraph Road, Dire Straits, en kantu... Arrioni ah, eh, posuri gitarran, Dire Straits. Bai. Zeraiteko eh, ne? Kantu hori zinez, uh, biziki, biziki, eza kantu biziki energiko bat eta dena, maina mm -hmm. zinez uh, musikaren edertasunaren inkarnazioa nire, nire gustuko. Eta zinez, bai, entzutelako nuke orduak, orduak... Eta egina duzu, chef naiz. Bai, egina bai. Ondoan? <laughs> Bo, nik ez da musikalki uh, eh, mais Wicked Games. Chris Isaac kantori, uh, eh, musikalki ez da, wow, teknika uh, meta bat, baina uh, zinez, uh, kantorek egiten dit uh, bat, beste ez sortzen. E, Elgart, Elgart edo Elgar, nortan zu? Uh, Elgart. Elgart, Wicked Games, Chris Isaac Eta bukatzeko? Eta ni, bo, klasiko bat, baina metallica Nothing No Matters uh, ah, kantua. Klasikoa, egia. Bai. Hori haritz, eh, hasi egiten autua. Bai, bai. Zuk ere hor duz entzun duzu kantu hori? Ah, ba, ba, izin ez. Eta haratz guziz, eta... Ba, ba, egizki, bai. Eta, eta baterian horkin hasi zira ere, dago? Ez, <laughs> baina... um, zenuten ostion bertxioak eta sorkuntzak egiten dituzuela. Zer nahi dugu duzu, eh? Be, bikaina da komposizioak eh, egitea, ben bon, horrein katz behar da <laughs> ez dugu eh, ez ditugu hainitz, beraz, eh, nahi bezu ikasten dugu entrenatzen gira berri zartzeekin, eta zinez entrenatzeko bikaina dira berri zartzeak, eta gero jakintza hori eta teknika hori entzatzen gira komposizioetan erabiltzen albezin bat. Hori da, lehen unu debatean, elburua zen gure arteko koesioa lantzea, mhm. eta koesio hori hor delaik, ahestuten agira komposatzen, eta biztan dira alburua da komposatzea eta sortzea musika, musika, sipeki. eta zein kantu hartzen zuen berriz, gutxi ideia bat emateko? Beraz, duetan alda Pink Floydetik, Metallicara, Ito Izera, Dire Straits, uh, Rajo Genza Machine, Hainitz, Ego Fruiti Horre. Hamstein, Hamstein. ere? Mai. Nork, nork, katatzen du? Lukenak. Mai. Hadu botza... Botza bat. Um, ehm, dugu beste kantu batekin gaitu izuet kantu bat uh, e, autatzea, Uliz Dremon enak dizka diska berritik, zaitik e, uh, hori? Be, ez tongi da. bai, <laughs> Euskal Tale bezala, bai. E, biziki maite dugu, ta, bai, dugu album berria eta kantu hori bereziki. Ez zuten dugu hori duan Uliz Dremon eta Baska hori zen aldiz taldearen autua. Aldiz Drummond taldearen ata bazka zen hori, beren lehen, eh, lehen kantua azken lehen kantua, o, e, beto horra eta horra hartan badut. Eh, eta hori, justu maite duzulako hori da, beste... Uh... Bai, simpliki jo, uh, Drummond maite dugu hori korki eta kantua hori uh, orain digiago. Zuen influenzietariko da, Willis Drummond? Bai. Ba, bai. Arkiki, Duriz? Bai. Justuki, zuen kantuak, uh, baitu ze bi, gira, bi zuek sortuak, bai. nola pasten da sortzeko uh, kantoriak? E, lehen kantuaren zat, uh, egeran udauntan sortu dugu eta elkartu gira denak uh, etxe batean. Mm -hmm. Eta pasatu ditugu somat bi egun. Iruz pala egun, me. Bo, pasatu ditugu iruz pala egun. Zendu zuela, egunetan horretz. Komposatzeko eta... Bo, zaila izan da ere momentu ez, inspirazio eskasa, me gero askifita etorri da. Eta. Dugarra, sobera inspirazio, dela <laughs> artean ere. bai, sobera inspirazio ez berdin. Bai, hori da. Gaza, sobera kujunio, sobera kujunio ten? Bai. Eta aski... Stut ditzak. Gitzak, nork... <laughs> Ez, sustut ditzak. dut ah, ditzak, hain eh, izaitasun ukan dugu egiteko. bai, eta nork ditu idatzi? Denek, baina... Bai. Egeran nekez, ego... Bai. Ego talde musikara gira menturaz, zinez eta itzazkoa. Mm. Bara, gomatzez, besta horreti galdetzea hobe, do... Zerratik ez. Ba, ba, ba. zaita ere beti... Uh, Gero hor bazen uh, gai bat, uh, eman zigun mm. gai bat, beraz, uh, txabaitut zaila dela gai batekin, makzu aski zehazki ikitea mhm. kantu bat, me... Uh, Justo txagarrak. Bai, bai. <laughs> Ez da <laughs> edo, zut horreita hemen, txagarrak. <laughs> Bigarren kantua, zuen uh, bigarren kantua, nola ditzen da, zer da gaia? Beraz, gure bigarren kantua abiatu da hiltzeko puntuan, eta bere ikusteak eta berak, bere pentsatzeak ispitatu nago. Eta hori, zikongia, zuket? Ez ez be. <laughs> Zain pitoa? <laughs> Ez ez zaitu nire? Fue, eski, eski bere zidea, bai, bo. Zerratik ez. Ba, ez ekeko iradenez ala bizitenez, beraz, voilà. Eh, <laughs> Merci, bergenio legin omen aldi, Oui, Hauskat, gero, zabizki xiloza ere ez hemen. bai, biziki musikala da kantu hori, izgutzi bat badira. beraz, voilà. ez dugu zure interesarik ezari kantu horretan medaren izetan. Beti jok inguruan musika, kantu jantzat? Bai. Erran uh, gehiago uh, eh, eta metal pixkatekin. Bai. Jok periferia, pixkat. Baldera da hori jok periferia, zebezki? zuen lehen konzertua, emana duzue, nola hm. zena? Izan da... Eh, noiz zen lehenik? Izan da, eh, bi mila eta amaseian... Eh, Tietiolan? Txailan, tietiola, gaztetxean, azparnen. Hortze bat, pasa janik. Bai, hori da. Eta jarran, mm, gure aldetik aski zela izan da besten da lehen konzertua, baina mhm. gero publikoak bizkion zinatu zuen, bai. eta horrek zinez eman zigun emeia segitzeko, eta... Eta azkenean, be, hortu ginen, aski ongi pasra zela lehen konzertu bat mhm. Bai, sustut pentsatuz, eh, hor, ez ginela biken, bikainari eta ez ginela ino punduan, eta ikusiz publikoa nola, nola hartzen zuen gauzat, nola bai. animatzen gintuen, be, iran plaza hartu dugu egiten, eta obetzeko genera eh, kure jaman gero. Bai, hala. Eta, zekit, zuen lehen konzertu zen, lehen aldia zen, eta hola genera ikutzen zinestela, aldiz bai, mena kanputik ere, edo edo ez? Bo, lehen lehen aldia, ez, zen, ez zen konzertu bat izan, mena lehen aldia, eta <laughs> hola genera, igen genera, gizioan bertan, uh, Euskararen egunan, baina ez zen ahont konzertu bat egin nuen bizpailu kantu. Baina, egiazko lehen konzertu bat zen bai. Iago erakusketa bat zinez eta konzertu bat. Bai, bola. Ah. Ron Bors arete taldean, uh, eh, bikitarra, bateria basua eta teklatu bat, eh, zer erabiltzen duzu material bezala, zeit berezi, o zait argunt klasikoa, nola pastena? Bo, gitarrak eh, klasikoa piskat, gitarra bat, pedalir bat, e, ampli bat, e, ni pertsonalkin e. ez gio, fenderrekin eta... Gilmour eraginak. Hori da. Eta dioni... Eh. Ni geago eh, soinuarekin, soinu aski berezi bat. Bestenaz, eh, bai, ikotena horokorki eh, klasikoak jok talde batean, ba bai, bai. Zer ikusten da mm, klipa astapenean, uh, hartzen zuen pedala, pedala, klorten den, pedala jak bat. Bai, bai. Uh, pedala hinitzekin, zaboz, zaboz hor baran, zuzuzinen dion irdoan. Bai, nintzen bai. Zuzule egiten animaleko solo hori bukaren? <laughs> Animaleko solo ezakit, baina bai, soloa bedaren bai. bai. Zagin nintzat bai? Ah, bai, bai. Ba, bai, bai. Zer duz hor pedala bezala hor? Hor, eh, beraz, eh, baditut eh, efektu pedalak, mistena, eta mm. volumen pedalak, soinua kaldatzeko ampitik, soinua saturatu argi, egitura klasikoa eta mo, bar, bazakit, jakinen duzuan, mena teklatuan, nor, noraiten du badu janik senuak ditu janik teklatuan edo da programa batetik edo olaz? Bai, teklatuan badu piskat, ezakit gaitan duan, badu piskat belekak, badu hiru teklatu, badu bere, bere maina, bai, main bat eta badu materiala iniz. Senuak dira bai. Bai, bai. bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Zer ehm, du da, bendik, laizteak bukatu da. Bi minutak egiten zeizkigu, justu, justu aipatzeko urrengo datak, zonu urrengo datak, zer izango dira, nola, nola ah. ikusten ah. zaituztegu uh, zuzenean. Eurrengo e, e, datan agusia biztan dena da erri urratz, aurtengoa, igandean. Dekinez mm, erri urratz eh, zela dola bi, egun, asterte bai gira, eta ez hostilala. Abai. Ah, Ah bai, bikain pasa da, egun baita duzuela. Hale, hori, ondo espres, egazki hostela baina astartan bai pasako da. Uh, eman kizuna, dekitzatzu ere, entzulak zuzen faltsuan dela, nik ez dara deus mozten, joan, beren zuzokri guziak hor dira. Ez bat zer ongi zer, bai? Ba, bai, bai, bai, zinez, ba. Giron bat, experientzia. Ne, euh, euh, taulanda? Ez, ez dugu erantzunik oino erantzunak uh, eh, instante eritxiko dira, baina espero. Elburua da albezain bat eritzea beraz, uh, bai espero ukan dugula kontzertu hori. Proiektu analitik, zer dira urrengo, urrengo borsuak, zer pasako da? Be, justuki guk ere ezakigu soberaz, eta bakotxak hartuko du bere bidea. Beraz ez gira ezakigu soberan taldeak nola sekituko duen, baina... gero... Horre, nahi nahi nuke gehiago konposatu uh, eh, albezen bat eta pixkanaka berri zartzeak berri zartzen parte atipitu mm etena handitu eh, gero izaiteko kompotalde bat eh, bukaeran hori da helburua. Ba, epatzen zenuen uh, ostion aritz, eh, hor uh, liseoa bukatzen dela emendik uh, eh, bizpailu labete, mm. eta ontzik, xo aski batzuetan dira bordaera, zaketu osat, hori da, bai. hor nola borzu dianik plan bat, sigitzeko, do ez da bat epetxatua. Mementoan ez gira pentsatzen, baina ez berdinke sigituko da hori batakiko. Bai, sigituko du, baina erritmo desberdin batean, bai. sigitzen. Mm, mm. mhm. Eta, ala, alburua izan da beti komposatzea orain, albezain bat, mm. eta, ala, mena sustut ere da... Ba bai, da talde bat, baina zinez lotuak gira, beraz bai. Bai, bakotzak bai, bide hartuko du. Bai. Mm -hmm. Big bakarrik nahi dute profesionalki esikitu musikan. Ah, izanak nahi dut. Be, aritz beraz, bateriaria eta ez baita ni. Oh, zira, aritz, Eh? Salela? zarela? Bai Oh, voilà. Tu c'est Eta Johnny, Johnny, ah, Johnny. Johnny lurziste. Bai, bai da. Eta ni gitarra, gitarista bezala. Eta ça c'est planak profesionalki jotzeko, c'est uste, gafen bakizu janik Be, pentsatzen dugu bai. Zer zen da zuen bidea, zuen ustez? musika eskola batzuk ez ezagutua lan bat bezala, beraz uh, izanen bide aski berezi bat, baina hartuko dugu bide hori. Ege erran gero eskolak bizki, ah, baina nizka bizkikariok dira ere, mm -hmm. eta beraz ezakigu balio duenez eh, joita, nik bederan ezakit eta eh, balio duenez joita eskola batera bizkikario, ara ikaste hortik kanpo, baina esperientziarekin ezakit zuera. Gero gure taldea dianik eh, entrenamendu hon bat da ere, ba, ba, ba, bai, ba, ba, ba, ba, bada bat emai nantzin. Bai, hori da Europako eskola handietariko mhm. bat. Bai. Gero Suizan, Jerez eskolak. Parixen. Kurbil ere. Kurbil bai ere, bai. Parixen badira eskolak ere. Eta, ba hori korki, hain iztokita man etxamaitan dira. Bena, eskola honak ere etxamaitiko zela da. Katuko dugu gure kreizketa, uh, eh, kusiz nun entzuten edo nun hartzen dugun berri aldiz, eren berri noraiten dugu, hori egiteko jakiteko, Josuki? Ebe, bizten eh, Facebook hori bat, aldiz mm horria, eta beraz, bai, hor berri datena, eta mhm. eh, kontaktua, eta eh, talearen musika, eta bar. Eta maila ere, aldiz, uh, ba, bai. maila, hori dugu. Ba, bai, eta klipa uh, YouTube-en, uste dut? Bai, YouTube-en, bai. youtube aldiz, uh, Eta bitz bukatuko dugu gure eh, iso emankizuna, zuen konzertuaren autuarekin, haste zer proposatzen duzue gure entzulei. E, uh, eh, bi mila eta sutagaren konzertu bat, uh, eh, nun haien hauai orteak ospatu zituzten, mm -hmm. eta zinez uh, konzertu edar bat da, eta balio duen zuna izaita, eta ikusia izaita ere. Mani ba, da uskia zemen, <laughs> Eltzten dugu orduan uh, eh, Sutagaren konzertua, eta hori da, aldiz taldearen uh, autua. Eta amor y esa bat osamen, eh? Zuetan bakoitza. Zaua! Gaztaga entzuten genuen eh, aldiz taldearekin naiz beti eta benik rango izuet eh, milesker, e, eh, mentorzagatik milesker zuri bai. gure ikatian gira urtaritzen uh, eta laster arte erdoan uh, erri urat pasada, baina beste data hainitz udauntan gaztetxe eta bestetan baina laster arte bai bai, bai から始まるもう止まらない衣装